Omer deitzen da ostiraluntan paueko auzitegian aurkeztu behar den sudandarra. Baionan egon zen beste hogeita lau migranteekin batera pauera eramana izan aitzin. Joan den astean errefusiatuen aldeko kolektibo eta abokatuek errekurtso bat aurkeztu zuten italian pairatu tratu salatzeko, baina prozeduran berri gehiagori gabe iritsi da notifikazio hau. Amaia Fontan etorkinekin kolektiboko bozera mailea. Bai, beraz, uh, uh, guaitatzen dute, uh, eh, bakoitzak guaitatzen du, bere arrete de readmision, Prada, Paueko, uh, Toki Hortan, eta erori da lehena, uh, Omer izeneko batendako, dako, Sudanekoa da, eta errezibitu du paper hori, paper horrek zer dion. Lehenik egoitza sinatua dela Prada Hortan, Pauen, eta bi, eta firmatu behar duela beraz hastean bi aldiz, eta bi, pausatu baititu bere aztarnak italian, eh, hori baita lehen egia Europak uh, eh, mailan, bere Europako lehen egia beretzat, uh, beraz behar zuen uh, normalki galegin asiloa italian. Eta beraz, frantses estadoak erraiten du, gu ez gira zuen uh, babes galearen erantzure, Italia da. Beraz, igorriko zaituztegu Italia Beraz, omer igorriko dute Italia ez bagira mugitzen zer egiten aldugu. Lehenik, e, rekurtso juridiko bat pausatuko dugu. Eta ostiralean, beraz, epailean aintzinean agertuko da Homer, eta bere bukat, abokatoek eranen dute, ezin du Homerrek joan italiara, ezin duzue igorri han tratutsarrak bizi izan baititu. Eta justu gaur, eh, irakurri ditugun hainbat likuko, erakusten duena, migrante horiek italian bizitzen dutan, dutena dela inferno bat. Ian ariri gabe, bortxatuak dira beren aztarnak ustea, gakotuak, batzutan ere joak eta torturatuak, beste batzuek eta gehienek ere e, goxea pasatu dute. Beraz, Italia, estado demokratiko bat omen da, baina Italiak ez du, e, ez du humanitatea respetatzen. Egan behar da ere italian, hainbeste migrante heldu diren, uh, azkenean uh, dena den uh, Italia gaindituaga eta Europa, Europa ere hipokresia behar dela salatu. Beraz, Omer, Omer, agertuko da, ostiralean, arratsaldeko bietan, tribunalaren antzindean, tribunala administratiboa. Eta hor, epaileak ikusiko du, ekarriko ditugun, frogen aintzinean, ja onartzen duen bere admisoa, beraz ber igortzea italiara, ala ez. Guk esperantza dugu, epaileak bere lana eginen duela. Zta guk hornitzen ditugun frogak eh, egiazkoak dira, eh, sendoak, ba, iralekukotasunak, medikuen, eh, zertifikadoak, eta ere ekarri dugun plenta hori joan den hastean prokuradoraren aintzinean pauen. Lehen aldikoz frantzian, eh, abokata batzuek eta migrante batzuek pausatzen dute plenta bat penalean, beraz prokuradoraren aintzinean uh, justu uh, italiaren gana joaten da uh, plenta hori, eh, italiago eh, estatuaren kontra eta pur tretman inhuman ede granda. Beraz, tratu txarra bizi izan dutenak gatik. Eta guk espero dugu planta hori horrek segituko duela bere bidea eta uh, ez badala dena den gu presgira Europako gortera ino joitea. Bitartean suspentsiboa da? Ez, hori da. Erabakitzen badu epaileak tribunalaren, tribunal administratiboaren erabakia ez da suspentsiboa. Eraz, erabakitzen badu eh, prefetak arrazoin duela eta uh, igorria izan behar direla eta igorria izan behar dela omer italiarat, hor, bai, aplikatuko da neugia, berala, ala, bi hilabeten buruan. Ez dakigu, baina bai aplikatuko da. Aldiz, arrazoin emaiten badio omerri epaileak, nola ez den suspentsiboa, eh, prefetak egiten badu deia ere, eh, libre iz izanen da omer. Aipatu duzu jadanik badirela aurrekari batzuk migranten aldekoak direnak. Bai, egan behar da badirela jure batzu. Ala nola, atzo bertan, jeneko tribunala asministratiboak egan du migrante baten kasuan, ez, guk, ez dugu onartzen italiarat berrigoria izaitea, justu, tratamendu, tratu txarrak eta torturak, eh, kasu hortan ezakit, bat arabeste, jasain izan baitu migrante horrek. Eta Dublineko akordioaren puntu batera ipatu duzu, zoinek albidetuko luken migrante horiek ez kanporatzea. Bai, Frantzes estadoa hipokrita da. Eta aplikatzen ditu Dublineko akordioak biziki ertsiki. Dublineko akordioak bai eraiten du, dute, eh, Dublineko akordioak eraiten dute. Uh, Europara sartzen zarearik, uh, zanpatzen duzun lehen erria, hor, hortan behar duzu utzi zure uh, edo dituzu utzi zure aztarnak. Eta eh, beraz egi hori da zure babes galearen erantzule. Egia da. Bon, jadanik eskandalo bada, eh, akordio hori eskandalo bada. Baina nalere, ere, erraiten dute ere, badela salbu espen bat aplikatzen aldena, estatu bakoitzak baduela libertatea ez aplikatzeko, akordio hori, eta atxikitzeko bere lujean, migrante bat, beraz nahi badu frantses estadoak atxikitzen aldu omer, eta beste hainbat. Aurkeztu duzen salaketa norki zenpetzen du? Beraz, uh, eh, eh, baionako zehon egon diren goita bat oiek, gehi jeloz, uh, eh, jelozeko zentroan diren uh, migrante. Nola da, bera, momentu enten? Eh, bera esperantza badu beti eta bereziki eh, horiek hainbeste gauza pasata, hainbeste inum, eh, fe, nola, humanitate gabeko uh, jazarpena eta eta bon, eh, portaerak ikusi eta ikustean hainbeste sustengu Oiek uh, eh, zinez uh, bizki azkarrak dira eta kemena emaiten die eta beti raiten digute hori. Eta Homer lehena, Homer uh, kemenez beterik da eta sinesten du uh, ez dugula utziko. Eta beraz, bai, bera bizi izan duena ikuste, ikustean Hemen eh, duen elkartasuna preziatzen du eta bon emaiten jok Kirton eh, Kemena.